yigirma birinchi pora ankabut surasining qirq beshinchi oyatidan boshlanadi ey muhammad kitob qur'ondan sizga vahiy qilingan narsani tilovat qiling va namozni barkamol ado eting albatta namoz fahsh va yomon ishlardan qaytarur albatta Allohning zikri barcha narsadan ulug'dir Alloh qilayotgan ishlaringizni bilur ey mo'minlar sizlar ahli kitoblar bilan faqat eng chiroyli uslubda munozara qilingiz illo ularning orasidagi zulm qilganlar bundan mustasnodirlar shuningdek aytingiz bizlar o'zimizga nozil qilingan qur'onga ham sizlarga nozil qilingan tavrot va injilga ham iymon keltirganmiz bizlarning ilohimiz va sizlarning ilohingiz birdir va bizlar ungagina iymon va itoat bilan bo'yin sunuvchimiz ey muhammad shuningdek sizga kitob qur'on nozil qildik bas biz kitob tavrot va injil ato etgan kishilar ham unga qur'onga iymon keltirurlar ana ular makka ahli orasida ham unga iymon keltiradigan kishilar bordir bizning oyatlarimizni faqat kofirlargina inkor qilurlar siz ilgari biror kitobni tilovat qiluvchi emas edingiz va qo'lingiz bilan xat ham yozgan emas edingiz aks holda buzg'unchilar albatta shubhaga tushgan bo'lar edilar yo'q u qur'on ilm berilgan zotlarning dillaridagi aniq oyatlardir bizning oyatlarimizni faqat zolimlargina inkor qilurlar ular kofirlar unga muhammadga ham parvardigori tomonidan mo'jizalar tushganida edi dedilar ayting mo'jizalar Allohning huzuridadir men esa sizlarni aniq ogohlantiruvchi man xolos axir ularga tilovat qilinayotgan shu kitobni biz sizga nozil qilganimiz ular uchun yetarli emasmi albatta bu kitobda iymon keltiradigan qavm uchun rahmat va eslatma bordir ayting olloh men bilan sizlarning o'rtangizda yetarli guvohdir u osmonlar va yerdagi bor narsani bilur botil narsaga but va sanamlarga iymon keltirib ollohga kofir bo'lganlar ana o'shalar oxiratda ziyon ko'ruvchilarning o'zidirlar ular sizdan azobni tezlatishni talab qilmoqdalar agar belgilangan muddat qiyomat kuni bo'lmasa edi albatta ularga darhol azob kelgan bo'lar edi kelganda ham albatta ular sezmagan hollarida to'satdan kelur ular sizdan azobni tezlatishni talab qilmoqdalar albatta jahannam kofirlarni o'z qariga qamrab oluvchidir u kunda azob ularning ustilaridan ham oyoqlarining ostidan ham o'rab olur va Alloh aytur dunyoda qilgan gunoh ishlaringizning jazosini totingiz ey iymon keltirgan bandalarim albatta mening yerim kengdir bas mengagina ibodat qilingiz har bir jon o'lim achchig'ini totuvchidir so'ngra qiyomat kuni bizga qaytarilursiz iymon keltirgan va solih amallarni qilgan zotlarni albatta jannatda ostidan anhorlar oqib turadigan ko'shklarga joylashtirurmiz ular u yerda mangu qolurlar yaxshi amal qiluvchilarning qiyomat kuni oladigan mukofoti naqadar yaxshidir ular sabr qilgan va yolg'iz parvardiyorlargagina tavakkul qiladigan zotlardir o'z rizqini ko'tara olmaydigan qanchalab jonzotlar bor Alloh ularga ham sizlarga ham o'z xazinasidan turli yo'llar bilan rizq berur u eshituvchi va biluvchidir qasamki agar siz ulardan osmonlar va yerni yaratgan quyosh va oyni o'z toatida bo'yin sundirgan zot kim deb so'rasangiz albatta ular Alloh derlar bas shunday ekan qayoqqa burilib ketmoqdalar Alloh bandalaridan o'zi xohlagan kishilarning rizqini keng qilur va o'zi xohlagan kishilarning rizqini tang qilur. Albatta Alloh barcha narsani biluvchidir. Qasamki, agar siz ulardan osmondan suv yomg'ir yog'dirib yerni o'lganidan so'ng tiriltirgan zot kim deb so'rasangiz albatta ular Alloh derlar siz ularga Allohga hamd deb ayting yo'q ularning aksariyati aql yurgizmaydilar bu dunyo hayoti faqat ozgina o'yin kulgidir agar ular bilsalar oxirat diyorigina haqiqiy hayot joyidir ular kemaga minganlarida g'arq bo'lishdan qo'rqib Allohga chin ixlos bilan iltijo qilurlar bas qachonki Alloh ularni quruqlikka chiqarib najot berganida esa birdaniga ular yana Allohga shirk keltirurlar hozircha ularga ato etgan ne'matlarimizga noshukurlik qilaversinlar va shu dunyodagi hayotdan foydalanib qolsinlar hali yaqinda haqiqatni bilib olajaklar ular o'zlarining atroflaridagi odamlar qirg'inga uchrab turgan bir paytda biz makkani osoyishta haram qilib qo'yganimizni ko'rmadilarmi nahotki ular botil soxta ma'budalarga iymon keltirib Allohning ne'mati islomni inkor etsalar Alloh sha'niga yolg'on to'qigan yoki haqiqat Qur'on kelgan chog'da uni yolg'onga yo'ygan kimsadan ko'ra kim ham zolimroqdir kofirlar uchun jahannamda joy bor emasmi bizning to'g'rimizda yo'limizda jihod jiddu jahd qilganlarni albatta o'z yo'llarimizga hidoyat eturmiz albatta Alloh ezgu ish qiluvchilar bilan birgadir Rum surasi Makka da nozil qilingan 60 oyatdan iborat. Rum Vizantiya davlati. Surada 7-asrning eng yirik davlatlari Rum bilan Fors o'rtasida boshlangan jangda Rumning mag'lubiyatga uchragani lekin yaqin kelajakda u g'alabaga erishishi to'g'risida xabar beriladi darhaqiqat yetti yildan so'ng qur'on xabari isbotlanib rumliklar forslar ustidan g'alaba qozonadi boshqa oyatlarda ilohiy da'vat va ibratli qissalar davom ettiriladi mehribon va rahmli Alloh nomi ila Alif Lam Mim Rum qo'shini Fors qo'shinidan mag'lub bo'ldi. Juda yaqin yerda. Lekin ular ya'ni rumliklar bu mag'lubiyatlaridan so'ng forslar ustidan albatta g'alaba qilurlar bir necha yil ichida oldin ham keyin ham ish Allohnikidir o'sha kunda mo'minlar rumliklarning g'alabasidan shodlanurlar. Alloh ahli kitoblarga madad bergani sababli u xohlagan kishiga madad berur u aziz qudratli va rahim rahimlidir bu Allohning va'dasidir Alloh o'z va'dasiga xilof qilmas lekin ko'p odamlar bu kabi haqiqatlarni bilmaslar ular oxiratdan g'ofil bexabar bo'lgan hollarida faqat shu foniy dunyo hayotining zohirinigina bilurlar axir ular o'zlaricha Alloh osmonlar va yerni hamda ular orasidagi bor narsani faqat haq hikmat va belgilangan muddat bilan yaratganini tafakkur qilib ko'rmadilarmi haqiqat odamlarning aksariyati qayta tirilib parvardigorlariga hisobot uchun yuzma yuz bo'lishni inkor qiluvchidirlar axir ular yer yuzida sayr etishib o'zlaridan avvalgi payg'ambarlarni inkor qilib imonsiz ketgan kimsalarning oqibatlari qanday bo'lganini ko'rsalar bo'lmaydimi o'shalar bulardan makka kofirlaridan ko'ra quvvatliroq bo'lgan va o'z yerlarini bular obod qilganidan ko'ra ko'proq ishlov berib obod qilgan edilar-ku ularga ham o'z payg'ambarlari hujjatlarni keltirganlar bas Alloh ularga zulm qiluvchi bo'lmaydi lekin ular o'zlariga zulm qiluvchi bo'ldilar so'ngra oxiratda Allohning oyatlarini yolg'on deyish va ularning ustidan kulish bilan yomonlik qilgan kimsalarning oqibati yanada yomonroq bo'lur Alloh yaratishni boshlar so'ngra uni bu yaratishni qiyomatda takrorlar so'ngra hisob kitob uchun unga qaytarilursizlar qiyomat qoyim bo'ladigan kunda jinoyatchilar noumid bo'lurlar u kunda ular uchun keltirgan shirklari tomonidan oqlovchilar bo'lmas va ular o'zlari keltirgan shirklarini inkor eturlar qiyomat qoyim bo'ladigan kun ana o'sha kunda mo'minlar bilan kofirlar bir-birlaridan ajralurlar. Bas iymon keltirgan va solih amallarni qilganlargina ravzada jannatda ashula o'yin kulgi va boshqa rohat yo'llari bilan xursandchilik qilurlar ammo kufr yo'lini tutgan va oyatlarimizni hamda oxirat muloqotini inkor etgan kimsalar ana o'shalar qiyomat kuni mangu azobga hozir qilinurlar bas tunga kirish paytingizda ham tongga kirish paytingizda ham Allohga tasbih aytingiz osmonlar va yerdagi aytilayotgan barcha hamd unga xosdir kechki paytda ham quyosh zavoli paytiga kirishingizda ham unga tasbeh aytingiz Alloh o'likdan tirikni chiqarur tirikdan o'likni chiqarur va yerni o'lganidan keyin bahorda qayta tiriltirur sizlar ham qiyomat kunida qabrlaringizdan shu tarzda xuddi giyohlar unganidek chiqarilursiz uning alomatlaridan biri u sizlarni odamni tuproqdan yaratgani so'ngra sizlar basharga aylanib yer yuzi bo'ylab tarqalishlaringizdir uning alomatlaridan yana biri sizlar nafsni qondirish jihatidan taskin topishingiz uchun o'zlaringizdan juftlar yaratgani va o'rtangizda inoqlik va mehribonlik paydo qilganidir albatta bunda tafakkur qiladigan kishilar uchun alomatlar bordir uning belgilaridan yana biri osmonlar va yerni yaratishi va sizlarning tillaringiz va ranglaringizni xilma xilligidir albatta bunda barcha olimlar uchun alomatlar bordir uning belgilaridan yana biri kechasi va kunduzi uxlashingiz hamda kunduzlari uning fazli rizqidan istashingizdir albatta bunda qabul qulog'i bilan eshitadigan kishilar uchun alomatlar bordir uning belgilaridan yana biri sizlarga momaqaldiroqdan qo'rqqan va yomg'ir yog'ishidan umidvor bo'lgan holingizda chaqmoqni ko'rsatishi va osmondan suv yomg'ir yog'dirib u bilan yerni o'lganidan so'ng tiriltirish edi albatta bunda aql yurgizadigan kishilar uchun alomatlar bordir uning belgilaridan yana biri osmon va yer uning amri bilan fazoda muallaq turishidir so'ngra qiyomatda u sizlarni yotgan yerlaringizdan bir bor chaqirishi bilan barchangiz birdan chiqursizlar osmonlar va yerdagi bor jonzotlar unikidir hammasi unga bo'yin sunur u ilk bor o'zi yaratib so'ngra qiyomat kuni o'zi yana qayta yaratadigan zotdir u zotga bu osonroqdir osmonlar va yerdagi eng oliy misol yaratishdagi oliy namunalik unga xosdir u qudratli va hikmatlidir Alloh sizlarga o'zlaringizdan bir misol keltirur sizlar uchun qo'llaringiz ostidagi qullardan biz sizlarga rizq qilib bergan narsaga mol mulkka sherik bo'lib oluvchilar bormiki sizlar unda barobar bo'lsangiz holbuki ulardan go'yo o'zlaringizdan qo'rqqanday qo'rqasiz aql yurgizadigan qavm uchun oyatlarni mana shunday keng bayon qilurmiz yo'q zolim kimsalar biror bilim hujjatsiz havoyi nafslariga ergashdilar bas Alloh yo'ldan ozdirgan kimsani kim hidoyat qila olur ular uchun oxiratda yordam beruvchilar ham bo'lmas bas ey muhammad yuzingizni doimo to'g'ri bo'lgan dinda islomda tuting insonlarni o'sha asosda yaratgan Allohning yaratuvchiligini anglangiz Allohning yaratishiga o'zgartirish yo'q eng to'g'ri din shudir lekin ko'p odamlar buni bilmaslar unga o'zingizni topshirgan hollaringizda dinini mahkam tutingiz va undan qo'rqingiz hamda namozni barkamol ado etingiz mushriklardan bo'lmangiz ular mushriklar dinlarini bo'lib yuborib turli firqalarga ajralgandirlar har bir firqa odamlari o'z nazdilaridagi narsa aqida bilan shoddirlar qachonki odamlarga biror ziyon yetsa parvardigorlariga qaytib unga iltijo qilurlar so'ngra qachonki Alloh ularga o'z tomonidan marhamatni tottirib qo'ysa, bexos ulardan bir guruhi yana parvardigorlariga shirk keltira boshlaydilar. Ular biz ato etgan ne'matlarga noshkurlik qilaversinlar. Bas ey mushriklar, foydalanib qolingiz. Bas yaqinda qiyomatda haqiqatni bilib olursiz yoki biz ularga osmondan ularning shirk keltirishlarini to'g'ri deb so'zlaydigan biror hujjat nozil qildikmi qachonki biz odamlarga biror marhamatni tottirsak ular bundan shodlanadilar agar o'z qilmishlari sababli ularga biror yomonlik musibat yetsa birdaniga ular bizning marhamatimizdan noumid bo'la boshlaydilar Allohning xohlagan kishilar rizqini farovon qilishi va boshqalar rizqini tang qilishini ko'rmadilarmi albatta bunda iymon keltiruvchi qavm uchun alomatlar bordir bas qarindoshga haqqini ado eting miskin va musofirga ham ana shu Allohning yuzini istaydiganlar uchun yaxshidir aynan o'shalar oxiratda najot topuvchilar odamlarning mol mulkiga ko'paysin deb sizlar bergan ribo foiz Alloh nazdida aslo ko'paymaydi Allohning yuzini maqsad qilib bergan zakotingiz esa bas aynan o'shalar o'z savoblarini ko'paytiruvchilardir sizlarni yaratgan so'ngra sizlarni rizqlantirgan so'ngra vafot ettiradigan so'ngra qiyomatda tiriltiradigan zot Allohdir keltirayotgan shirklaringiz ichida shulardan birortasini qila oladigani bormi Alloh ularning keltirayotgan shirklaridan pok va yuksakdir odamlarning qilmishlari tufayli quruqlik va dengizda buzg'unchilik paydo bo'ldi bu ularning o'z qilmishlaridan qaytishlari uchun qilgan ba'zi yomon ishlari jazosini ularga tottirish uchundir ayting yerda sayr qilingiz va oldingilarning oqibati ne bo'lganini ko'ringiz ularning aksariyati mushriklar edi Alloh tomonidan orqaga qaytarilmaydigan kun qiyomat kelmay turib to'g'ri din islomga yuzingizni qarating o'sha kunda odamlar turli qismlarga bo'linurlar kimki kofir bo'lgan bo'lsa bas kufri o'ziga kimki solih amal qilgan bo'lsa bas o'zlari uchun oldini olgan bo'ladilar bu iymon keltirib solih amallarni qilganlarni o'z fazlidan mukofotlashi uchundir u kofirlarni suydi uning belgilaridan biri yomg'ir yog'ishidan xushxabar beruvchi uning rahmati yomg'iridan sizlarni bahramand etishi uchun uning amri bilan kemalar suzishi uchun uning fazli rizqidan istashingiz va shukr qilishingiz uchun shamollarni yuborishidir sizdan oldin ham payg'ambarlarni o'z qavmlariga yuborganmiz bas elchilarimiz ularga hujjatlarni keltirganlar jinoyatchilardan esa intiqom o'ch olganmiz bizning zimmamizda kofirlarni halok etganimizda mo'minlarga madad berish haqqi bor edi Alloh shunday zotki, u shamollarni yuborib, bulutlarni qo'zg'aydi, bas uni osmon bo'ylab xohlaganicha yoyadi va uni bo'lak-bo'lak qilgach, uni orasidan yomg'ir chiqishini ko'rasiz. Bas qachonki uni yomg'irni o'z bandalaridan xohlagan kishisiga yetkazganda ular birdan shodlanib keturdi garchi oldin ularga yomg'ir yog'may turganda ular noumid bo'lsalar ham Allohning rahmati yomg'iri asoratlariga boqing yerni o'lganidan keyin qanday qilib uni tiriltiradi albatta u Alloh o'liklarni tiriltiruvchi va u har narsaga qodir zotdir bordi-yu shamolni yuborsak va uni ekinni qurib sarg'aygan holda ko'rsalar shundan keyin ham baribir kofirliklaricha qolavergan bo'lardilar aniqki siz o'liklarga so'zingizni anglata olmassiz orqa o'girib ketayotgan karlarga ham da'vatni uqtira olmassiz yana siz ko'rlarni o'z zalolatlaridan chiqarib hidoyatga solib qo'yuvchi emassiz siz faqat bizning oyatlarimizga iymon keltiradigan kishilargagina o'z so'zingizni uqtira olursiz bas o'shalar musulmonlardir Alloh shunday zotdirki sizlarni zaif narsadan bir tomchi suvdan yaratdi so'ngra zaiflikdan keyin quvvat paydo qildi so'ngra quvvatdan keyin yana zaiflik va qarilikni paydo qildi u o'zi xohlagan narsani yaratur u bilimdon va qudratlidir qiyomat qoyim bo'ladigan kunda jinoyatchi kimsalar dunyoda bir soatdan ortiq turmaganlariga qasam ichurlar ular dunyoda ham mana shunday rostdan yolg'onga buriluvchi yengiltak edilar o'sha kuni ilm va iymon berilgan zotlar aytdirlar. aniqki sizlar Alloh lavhul mahfuzda yozib qo'yganidek tirilish kunigacha turdingiz bas mana shu tirilish kunidir lekin sizlar qiziqmaganingiz sababli buning haq ekanini bilmas edingiz ana o'sha kunda zulm qilgan kufrda bo'lgan kimsalarga uzr bahonalari foyda bermas va ulardan qaytish ham talab qilinmas biz ushbu qur'onda odamlar uchun har turli misoldan bayon etdik qasamki agar siz ey muhammad ularga talab qilishgan mo'jizani keltirsangiz ham albatta kofir bo'lgan kimsalar sizlar albatta yolg'on va puch gaplarni to'quvchidirsiz degan bo'lar edi Alloh haqiqatni bilmaydigan kimsalarning dillarini ana shunday muhrlab qo'yar bas ey muhammad sabr qiling albatta Allohning va'dasi haqdir oxiratga ishonmaydigan kimsalar qilmishlari sizni yengiltaklikka qarg'ashga olib kelmasin luqmon surasi Makkada nozil qilingan 34 oyatdan iborat. Luqmon tarixda Luqmonu Hakim deb shuhrat topgan Habashi bir dono shaxs. Ulamolar uning payg'ambar yoki vali bo'lgani haqida bir fikrga kelisha olmaganlar. chunki na qur'onda va na hadislarda uning to'g'risida aniq ma'lumot uchramaydi faqat qur'onda uning o'z o'g'liga qilgan ayrim nasihatlari berilgan suraning boshqa oyatlarida tavhid va iymonga da'vat kufr va shirkdan qaytarish kabi o'gitlar talqin etiladi mehribon va rahimli Alloh nomi bilan Alif Lam Mim Ushbular hikmatli kitob oyatlaridir ezgu amal qiluvchilar uchun hidoyat va rahmat manbai ekani jihatidan ular namozni barkamol ado etadilar zakotni o'z joyiga beradilar va oxiratga aniq ishonadilar parvardigorlari tarafidan hidoyat topganlar ana o'shalardir va najot topuvchilar ham o'shalarning o'zidir odamlar orasida shunday kimsalar ham borki ular bilimsizlik bilan o'zgalarni Alloh yo'lidan ozdirish uchun va u yo'lni masxara qilish uchun behuda so'zlarni sotib olurlar ana o'shalar uchun xor qiluvchi azob bordir qachonki unga oyatlarimiz tilovat qilinsa go'yo ularni eshitmagandek yoki quloqlarida og'irlik bordek kibru havo bilan yuz o'girib ketur bas unga alamli azob haqida xushxabar berib qo'ying albatta iymon keltirgan va solih amallarni qilgan zotlar uchun jannatda ne'mat bog'lari bordir u joyda mangu qolurlar bu Allohning haq va'dasidir u qudratli va hikmatlidir ko'ryapsizki osmonlarni ustunlarsiz yaratib sizlarni tebratmasligi uchun yerda tog'larni barpo qildi va unda turli jonzotlarni tarqatib qo'ydi yana biz osmondan suv yomg'ir yog'dirib yerda turli saxovatli o'simliklarni undirib qo'ydik bular Alloh yaratgan narsalardir endi ey mushriklar sizlar menga undan o'zgalar nimalarni yaratganini ko'rsatingizchi yo'q u zolimlar aniq zalolatdadirlar biz luqmonga hikmat ato etdik va unga dedik Allohga shukr qilgin kimki shukur qilsa faqat o'zi uchun shukur qilur kimki noshukurlik qilsa bas albatta Alloh behojat va hamd egasidir eslang luqmon o'g'liga nasihat qilib degan edim ey o'g'ilcham Allohga shirk keltirmagin chunki shirk ulkan zulmdir biz insonga ota onasini rozi qilishni buyurdik onasi uni zaiflik ustiga zaiflik bilan qornida ko'tarib yurdi uni ko'krakdan ajratish muddati ikki yilda bitar biz insonga buyurdikki sen menga va ota onangga shukr qilgin qaytishlik mening huzurimgadir agar ular ya'ni ota onang seni o'zing bilmagan narsalarni menga sherik qilishga zo'rlasalar u holda ularga itoat etma ularga garchi kofir bo'lsalarda dunyoda yaxshi muomalada bo'lgin va o'zing menga tavba qilgan kishilarning yo'liga ergashgin so'ngra ya'ni qiyomat kunida qaytish mening huzurimgadir bas sizlarga o'shanda qilib o'tgan amallaringizning xabarini berurman luqmon yana dedi ey o'g'ilcham shubha yo'qki agar xantal o'simligining urug'idek yaxshi yoki yomon amal qilinadigan bo'lsa bas u amal biror harsang tosh ichida yo osmonlarda yoki yer ostida bo'lsa o'shani ham Alloh keltirur zero Allah lutfli va ogoh zotdir. Ey o'g'ilcham, namozni barkamol ado et. Yaxshilikka buyur va yomonlikdan qaytar hamda o'zingga yetgan balolarga sabr qil. Albatta, mana shu puxta ishlardandir. Odamlarga kibrlanib yuzingni burishtirmagin. va yerda kerilib yurmagin chunki Alloh barcha kibrli maqtanchoq kimsalarni suymas yurganingda o'rta hol yurgin va ovozingni past qilgin chunki ovozlarning eng yoqimsizi eshaklar ovozidir ey insonlar Alloh osmonlar va yerdagi barcha narsalarni sizlarga bo'yun sundirib qo'yganini va sizlarga barcha zohiriy va botiniy moddiy va ma'naviy ne'matlarini komil berganini ko'rmadingizmi? Odamlar orasida shunday kimsalar ham borki, ular o'zlari bilmagan hidoyat topmagan va aniq kitob hujjatga ega bo'lmagan hollarida Alloh xususida payg'ambar bilan munozara qilurlar qachonki ularga Alloh nozil etgan narsaga ergashingiz deilsa ular yo'q bizlar ota bobolarimizni ne uzra topgan bo'lsak ana o'shanga ergashurmiz deyishadi bordiyu shayton ularni o'zining aldovi bilan do'zax azobiga chaqirib turgan bo'lsachi kimki chiroyli amal qiluvchi bo'lgan holida o'zini Allohga topshirsa bas u mustahkam tutqichni ushlab barcha ishlar oqibati qanday bo'lishi faqat Allohga oiddir kimki kofir bo'lsa bas sizni ey muhammad uning kufri g'amga solmasin bizga qaytajaklar bas biz ularga qilgan amallarining xabarini berurmiz zero Alloh dillardagi yashirin sirlarni ham biluvchidir biz ularni bu dunyoda ozgina muddat foydalantirib so'ngra qiyomat kuni qattiq azob tortishga majbur qilurmiz qasamki agar ulardan osmonlar va yerni kim yaratgan deb so'rasangiz albatta Allah derlar. Siz Allohga hamd deng. Yo'q. Ularning aksariyati haqiqatni bilmaslar. Osmonlar va yerdagi bor narsalar Allohnikidir. Albatta Alloh g'ani barcha narsadan behojat va hamid hamdga loyiq zotdir agar yerdagi daraxtlar qalam dengiz siyoh bo'lsa va undan so'ng yana 7 dengiz unga madad bersa qo'shilib siyoh bo'lib yozib chiqilsa Allohning so'zlari aslo tugamas albatta Alloh qudrat va hikmat egasidir ey insonlar sizlarni yaratish ham qayta tiriltirish ham xuddi bir jonni yaratish va qayta tiriltirishning o'zginasidir osondir albatta Alloh barcha narsani eshituvchi va ko'ruvchi zotdir Allohning kechani kunduzga kiritishini kunduzni kechaga kiritishini hamda quyosh va oyning har birini belgilangan muddatgacha joriy bo'ladigan qilib bo'yin sundirib qo'yganini va yana Allohning qilayotgan amallaringizdan ogoh ekanini ko'rmadingizmi bunga Allohning o'zigina haqqoniy iloh ekanini ular mushriklar uni qo'yib iltijo qilayotgan narsalari butlari esa botil narsa ekani va Allohning o'zigina ali oliy va kabir buyuk zot ekanidandir sizlarga Allohning mo'jizalaridan ko'rsatish uchun kemalar uning marhamati bilan dengizda suzib yurganini ko'rmadingizmi albatta bunda barcha qiyinchiliklarga sabr qiluvchi va ne'matlarga shukr qiluvchilar uchun alomatlar bordir qachonki kofirlarni tog'lardek to'lqinlar o'rab olsa ular chin ixlos bilan Allohga duo va iltijo qilurlar bas qachonki Alloh ularga najot berib quruqlikka chiqarsa u holda ulardan ayrimlarigina to'g'ri yo'l tutuvchidir oyatlarimizni faqat barcha xoin va noshukur kimsalargina inkor etuvdi ey insonlar parvardigoringizdan qo'rqingiz va yana shunday bir kundan qo'rqingizki u kunda biror ota o'z bolasi tomonidan gunohni o'ta olmas va bola ham otasi tomonidan biror narsani o'ta oluvchi bo'lmas albatta Allohning va'dasi haqdir bas sizlarni dunyo hayoti sira aldab qo'ymasin va sizlarni aldamchi shayton Alloh kechaveradi degan aldov bilan aldab qo'ymasin Dar haqiqat Allohning huzuridagina qiyomat qachon bo'lishi to'g'risida bilim bordir. U xohlaganicha yomg'ir yog'dirur, va bachadonlardagi narsa homilani bilur biror jon ertaga nima ish qilishini bilmas biror jon qayerda o'lishini ham bilmas albatta Alloh hamma narsani biluvchi va xabardor zot Sajda surasi Makka da nozil qilingan 30 oyatdan iborat. Suraning 15-oyatida sajda oyati kelgani uchun unga shu nom berilgan. Surada yer va osmonlarning yaratilishi, dunyoning foniyligi, oxiratning esa boqiy ekanini qiyomat kuni qayta tirilishning haq ekani o'sha kuni har bir inson hisobot berishi xuddi shu og'ir kechadigan kun uchun tayyorlanish zarurligi uqtiriladi mehribon va rahimli Alloh nomi bilan Alif, Lam, mim bu kitobning qur'onning nozil qilinishi shubhasiz barcha olamlarning parvardigori tomonidandir balki uni muhammadning o'zi to'qib olgan derlar yo'q u ya'ni qur'on sizdan ilgari biror ogohlantiruvchi kelmagan qavmni ogohlantirishingiz uchun Rabbingiz tomonidan nozil qilingan haqiqatdir. Shoyat ular hidoyat topsalar. Alloh osmonlar va yerni hamda ularning o'rtasidagi bor narsani 6 kunda yaratib so'ngra arsh uzra mustaviy bo'lgan zotdir sizlar uchun undan o'zga biror do'st va oqlovchi yo'qdir axir bundan eslatma olmaysizmi u osmondan yergacha bo'lgan barcha ishni tadbirini ko'rar so'ngra bu ishlarning barchasi sizlarning hisobingizcha ming yilga teng keladigan bir kunda ya'ni qiyomatda uning o'ziga ko'taridur ana o'sha g'oyib va hozirni biluvchi aziz va rahim barcha narsani chiroyli qilib yaratgan zotdir insonni yaratishni esa ilk bor loydan boshladi so'ngra uning naslini haqir bir suvdan iborat nutfa manidan paydo qildi so'ngra uni bitkazib ichiga o'z mulkidagi ruhidan kiritdi sizlar uchun quloq ko'z va yuraklarni paydo qildi bu ne'matlar uchun shukrni esa kam qilursiz ular kofirlar bizlar yer ostida gumdon bo'lib ketgach haqiqatan ham yana yangitdan yaralurmizmi dedilar yo'q ular parvardigorlarining ular bilan bo'ladigan muloqotini inkor qiluvchidirlar ayting sizlarga vakil qilingan o'lim farishtasi jonlaringizni olur so'ngra Rabbingiz huzuriga qaytarilursiz agar siz qiyomat kunida parvardigorlari huzurida boshlarini quyi tutib turuvchi jinoyatchilarning parvardigoro ko'rdik ko'zimiz ochildi va eshitdik qulog'imiz ochildi bas bizlarni hayotga qaytargin bizlar yaxshi amal qilaylik endi biz albatta ishonuvchidirmiz deyishlarini ko'rsangiz edi agar biz xohlasak albatta har bir jonga o'z hidoyatini ato etgan bo'lar edik lekin men tomondan bu so'z muqarrar bo'lgandir men jahannamni barcha kufurdagi jin va odamlar bilan to'ldirgayman bas ey kofirlar ushbu kuningizdagi muloqotni unutib qo'yganingiz sababli azobni totingiz darvoqe biz ham bugun sizlarni unutdik qilmishlaringiz sababli mangu azobni totingiz bizning oyatlarimizga faqat ular bilan nasihat qilinganda sajda qilgan hollarida yiqiladigan va kibr qilmagan hollarida hamd bilan parvardigorlariga tasbeh aytadigan zotlargina iymon keltirur ularning boshlari ibodat qilish uchun o'rindiqlardan ajrab turar oz uxlaydilar ular parvardigorlariga qo'rquv va umidvorlik bilan duo qilurlar va biz ularga rizq qilib bergan narsalardan ehson qilurlar bas ularning qilib o'tgan amallariga mukofot uchun yashirib qo'yilgan ko'zlar quvonchini oxirat ne'matlarini hech kim bilmas axir mo'min kishi bilan fosiq itoatsiz kimsa teng bo'lurmi yo'q barobar bo'lmaslar iymon keltirgan va solih amallarni qilgan zotlar uchun qilgan amallari sababli jannat maskanlari manzil bo'lur fosiq bo'lgan kimsalarning maskanlari esa do'zaxdir har qachon undan chiqmoqchi bo'lsalar yana unga qaytarilurlar va ularga o'zlaringiz dunyoda ishonish o'rniga inkor etgan do'zax azobini totingiz deyilur albatta biz ularning itoatsizlikdan qaytishlari uchun ularga katta azobdan ilgari yaqin azobni dunyo azobini ham tottirurmiz parvardigorining oyatlari bilan nasihat qilinganidan so'ng ulardan yuz o'girgan kimsadan ko'ra kim ham zolimroqdir albatta biz unday jinoyatchilardan dunyo va oxiratda intiqom oluvchidirmiz biz Musoga kitobni Tavrotni ato etdik bas ey Muhammad siz uning muloqotidan shubhada bo'lmang biz uni tavrotni isroil avlodi uchun zalolatdan qutqaruvchi hidoyat manbai qildik ular sabr qilishgach biz ulardan hidoyat qiladigan peshvolarni chiqardik ular oyatlarimizga puxta ishonar edilar ey muhammad albatta Rabbingizning o'zi qiyomat kunida odamlar o'zaro ixtilof qilgan narsalar haqida ajrim qidur axir ularga mushriklarga biz ulardan ilgari qancha avlodlarni halok qilganimiz va o'zlari o'shalarning maskanlarida yurganlari ma'lum emasmi albatta bunda alomatlar bor axir ular eshitmaydilarmi axir ular quruq yerga suv haydab uning vositasida ularning chorvalari ham o'zlari ham yeydigan ekinlarni chiqarishimizni bilmadilarmi axir buni ko'rmaydilarmi ular musulmonlarga agar rostgo'y bo'lsangiz qachon mana shu fath g'alaba ro'y berur derlar ey muhammad ayting fath kunida kofir bo'lgan kimsalarga iymon keltirishlari foyda bermay qolur va ularga tavba uchun muhlat ham berilmas bas ulardan yuz o'giring va ne bo'lishini kuting zero ular ham kutuvchidirlar ahzob surasi Madinada nozil qilingan 73 oyatdan iborat. Ahzob, firqalar, guruhlar degani. Surada zihor, tabanni, satri avrat, mahram va nomahramlar, nikoh, taloq kabi masalalarga doir shar'iy hukmlar mushrik va yahudiy qabilalarning birlashib musulmonlarga qarshi qilgan hujumlari haqida ham oyatlar berilgan surada hijratning 4-yili shavvol oyida musulmonlarga qarshi uyushtirilgan xandaq jangi vaqtida yuz bergan hodisalar va musulmonlarning g'alabasi talqin etiladi mehribon va rahimli Alloh nomi ila Ey payg'ambar Allohdan qo'rqing kofirlar va munofiqlarga itoat etmang albatta Alloh bilimli va hikmatli zot Rabbingiz tomonidan sizga vahiy qilinadigan oyatlarga ergashing. Albatta Alloh sizlar qilayotgan amallardan ogohdir. Allohga tavakkul qiling. Allohni o'zi yetarli vakil, homiydir. Alloh bir kishining ichida ikki qalb yaratgan emas. sizlar zihor qiladigan xotinlaringizni ham sizlarga ona qilgan emas va asrandi bolalaringizni o'z bolalaringiz qilgan emasdir bu sizlarning og'izlaringizdagi so'zingizdir Alloh esa haqiqatni aytur va uning o'zi to'g'ri yo'lga boshlar ularni asrandi farzandlarni o'z otalari ismi bilan chaqiringiz shu Alloh nazdida adolatliroqdir bas agar ularning otalarini bilmasangiz u holda ular sizlarning diniy birodarlaringiz va do'stlaringizdir qilgan xatolaringiz sababli sizlarga gunoh yo'qdir lekin ko'ngillaringiz bilan qasd qilingan narsadagina gunohkor bo'lursiz Alloh kechirimli va mehribon zotdir payg'ambar mu'minlarga o'zlaridan ham haqliroqdir uning xotinlari esa ularning onalaridir Allohning kitobida qarindoshlar merosxo'rlikda bir-birlariga qarindosh bo'lmagan mu'minlardan va muhojirlardan ko'ra haqliroqdirlar. Magar sizlar diniy do'stlaringizga meros berishlik bilan yaxshilik qilishingiz mumkin. Bu hukmlar kitobda Lavhul Mahfuzda bitilgandir. Eslang, biz barcha payg'ambarlardan va sizdan nuhdan ibrohim muso va iso ibn maryamdan ahd olgandik ulardan olgan ahdimiz qat'iy edi bu rozgo'ylardan qiyomatda sodiqliklari haqida so'rash uchun edi Alloh kofirlar uchun alamli azob tayyorlab qo'ygandir ey iymon keltirganlar sizlarga qarshi qo'shinlar kelgan paytda biz ularning ustiga shamol va sizlar ko'rmagan qo'shinlar farishtalarni yuborganimizni Allohning sizlarga bergan ne'matini eslangiz Alloh qilayotgan amallaringizni ko'rib turuvchi zotdir. O'shanda ular sizlarning yuqori tomoningizdan ham, sizlardan quyi tomondan ham bostirib kelgan edilar. O'shanda ko'zlar tinib, yuraklar bo'g'izga tiqilib qolgan va sizlar Alloh haqida turli gumonlar qila boshlagan edingiz. ana o'sha joyda mo'minlar imtihon qilindilar va dahshat va xavf xatardan qattiq larzaga tushdilar o'shanda munofiqlar va dillarida illat bo'lgan e'tiqodlari zaif kimsalar Alloh va uning payg'ambari bizlarga faqat yolg'on va'da qilgan ekanlar deya boshladilar o'shanda ulardan bir toifasi dedi ey yasrib madina ahli sizlar uchun bu qadar ko'p sonli yovga qarshi turish imkoni yo'qdir bas o'z uylaringizga qaytib ketingiz ulardan yana bir guruhi esa uylarimiz ochiq sochiq deb payg'ambardan izn so'radilar holbuki uylari ochiq sochiq emas edi ular faqat jangdan qochishnigina istardilar agar ularning munofiqlarning ustiga madinaning turli tomonlaridan kirilsa so'ngra ulardan fitna talab qilinsa albatta ular ko'p ikkilanib turmasdan unga fitnaga kelgan qo'shilib ketgan bo'lar edilar holbuki ular ilgari ortga chekinmaslik haqida Alloh bilan ahdlashgan edilar Allohga berilgan ahd esa qiyomatda so'raluvchidir ey Muhammad ayting agar sizlar o'lishdan yo o'ldirilishdan qochsangiz bu qochish sizlarga sira foyda bermas demak sizlar hayotdan juda oz foydalanursiz ayting agar Alloh sizlarga yomonlikni iroda etsa sizlarni kim undan asray olur yoki u sizlarga marhamatni iroda qilsa kim uni to'sa olur ular o'zlariga Allohdan o'zga do'st ham yordamchi ham topa olmaslar Alloh sizlarning orangizdagi jihodga to'sqinlik qiladigan va o'z do'stlariga biz tomonga o'tingiz deydigan kimsalarni aniq bilur ular jangga kamdan kam kelurlar bu sizlarga nisbatan baxilliklaridir bas qachonki yov tomonidan xavf kelsa siz ularni o'lim o'lab behush bo'lgan kimsa kabi ko'zlari o'ynab siz tomonga qarayotganlarini ko'rasiz bas qachonki xavf ketsa ular yaxshilik o'ljalar ustida ochko'zlik qilib sizlarni o'tkir tillar bilan ranjiturlar ana o'shalar iymon keltirmaganlar bas shu sababli Alloh ularning amallarini behuda ketkazdi bu Allohga osondir ular munofiqlar u firqalarni yovni ketmagan deb o'ylaydilar va agar u firqalar qaytib kelib qolsalar ko'chmanchi badaviylar orasida bo'lib sizlardan xabar so'rab turishni istaydilar agarda ular sizlarning orangizda bo'lganlarida ham kamdan kam jang qilgan bo'lar edilar ey iymon keltirganlar sizlar uchun Alloh va oxirat kunidan umidvor bo'lgan hamda Allohni ko'p yod qilgan kishilar uchun Allohning payg'ambarida go'zal namuna bordir. Mu'minlar firqalarni yovni ko'rgan vaqtlarida bu Alloh va payg'ambari bizlarga va'da qilgan narsadir, imtihondir. Allah va payg'ambarining so'zi rostdir dedilar va bu so'zlari ularning iymon va itoatlarini yanada ziyoda qildi. Mo'minlar orasida Allohga bergan ahdiga sodiq kishilar bordir. Bas ulardan o'z nazriga vafo qilgani va ulardan kutayotgani bor. ular ahdu paymonlarini o'zgartirganlari yo'q Alloh ahdiga sodiq kishilarni sadoqatlari sababli mukofotlash uchun munofiqlarni esa agar xohlasa azobga giriftor etish yoki tavbalarini qabul qilish uchun mazkur sinovni o'tkazdi. Alloh mag'firatli va mehribon zotdir Alloh kofirlarni darg'azab hollarida qaytardi ular biror yaxshilik foydaga erishmadilar Alloh mu'minlarga jang to'g'risida kifoya qildi mu'minlarni jangsiz g'olib qildi Alloh kuchli va qudratli zot u firqalarga yordam bergan ahli kitobdan iborat kimsalarni Alloh o'z qal'alaridan tushirdi va dillariga qo'rquv soldi ulardan bir guruhni o'ldirursiz bir guruhni asir olursiz sizlarni Alloh ularning yerlariga maskanlariga mol mulklariga va oyoqlaringiz yetmagan yerlariga voris qildi Alloh har narsaga qodir zotdir ey payg'ambar xotinlaringizga ayting agar sizlar dunyo hayotini va uning zebu zinatlarini istaydigan bo'lsangiz u holda kelingiz men sizlarni o'sha narsalar bilan bahramand qilay va yaxshilab kuzatay taloq qilay bordiyu Allohni uning payg'ambarini va oxirat diyorini istaydigan bo'lsangiz u holda Alloh sizlarning orangizdagi chiroyli amal qiluvchilar uchun ulkan mukofot jannatni tayyorlab qo'ygandir ey payg'ambar ayollari sizlardan kim aniq fahsh ishini qilar ekan uning uchun azob ikki barobar ziyoda qilinur bu kabi jazolarni berish Allohga osondir